بسم الله الرحمن الرحيم دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة يقدم أناشيد أدعو أدعو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وأفضل الصلاة وتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بوشتانا براتشو السلام عليكم ورحمة الله o berekatuhu, a posao naš selam upućujemo braći sa Paltolka, kojima kažemo također da će ova predavanja koja su bila uobičajena, i to petkom, nedjeljom i utorkom, od ove sedmice ili od ovoga dana, inša Allah, ići iza Akšama, pa će se tako pomjerati. Sad će biti 15 do 6, a kasnije, kako se vrijeme pomira također bit će nešto i kasnije, pa molimo da u pogledu ovoga pratite znači e, ove vremenske razlike govorimo o Bulugul Meramu to jeste hadisima koji naveo Ibn Hajar al-Eskalani rahimahullahu ta'ala i došli smo do tri zadnja hadisa koje ćemo večera spomenuti iz poglavlja koji govori o gusulu o kupanju i propisima onoga koji je u stanju džunupluka dolazimo do 105. hadisa od Ajše radijallahu anha kojim se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inni la uhillu al masjid li haidin wala junub ja ne dozvoljavam boravak u mesdžidu ženi koja je u haizu to jest u menstruaciji niti onome koji je junub ovaj hadis prenosi Ebu Davud i također Ibn Huzeime i Ibn Huzeime kaže da je ovaj hadis sahih ono što možemo zaključiti iz ovoga hadisa i uzeti kao koristi jeste sljedeće Zabranjeno je boraviti u mesdžidu ženi koja je u hajzu, a isto se odnosi i na ženu koja je u nifasu, to jeste u postporođajnom ciklusu čišćenja koji je otprilike traje 40 dana. Također, hadis je općenit, bez obzira postojala bojazan da će se mesčit zaprljati tom krvlju ili ne. I ovo je ispravno mišljenje i pravac većine islamskih učenjaka. Također zabranjeno je prema hadisu ovome kojih smo citirali boraviti u mesđidu i to džunupu ili prolaziti kroz mesđid prolaziti kroz mesđid zabranjeno je također džunupu ali većina islamskih učenjaka dozvoljava to jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže wala džunuben illa abiri sebilin hatta tag i nemojte znači ulaziti u mesdžide kao oni koji su džunupi osim da budete u prolazu sve dok se ne okupate to jeste prođite se i nemojte biti na tim mjestima izbjegavajte mjesta gdje se obavlja namaz a to su mesdžidi dok ste vi u stanju džunuplika osim da prolazite kroz mesdžide odnosno da prođete da ne zastajete odnosno da ne budete toliki period tako da ono što ili vremenski period koji vi proboravite se ne naziva boravkom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ovdje la uhillu al ja ne dozvoljavam boravak u mesdžidu ili e, bukvalno prevodeći ja ne dozvoljavam mesdžid. To ne znači da ih poslanik zabranjuje mesdžid sam po sebi, nego baš kao što smo mi e, preveli, jeste nije dozvoljeno u mesidu raditi određene stvari, boraviti, spavati i tako dalje. Znači sve što se podrazumijeva pod dužim boravkom mimo prolaza ili prolaska kroz mesid smatra se zabranjenim. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže Hurrimet aleikum ummehatukum Vama su zabranjene vaše majke. Ne misli se ovdje bukvalno vama su zabranjene vaše majke, nego misli se vama je zabranjen brak sa vašim majkama. Vama je zabranjen brak sa vašim majkama. Također u knjizi Al-Mugni kod Ibn Kudame Magdisija stoji da je dozvoljeno proći kroz mesđid radi potrebe u toku hajza, to jest menstruacije, nifasa ili dok je čovjek džunup. Da bi se uzijela određena stvar ili da bi se ostavila određena stvar. Ili je jedini put putem kojeg se može proći mesđid. To je pravac imama e, Malika po ovom pitanju, imama Šafije i također ova olakšica se prenosi od Ibn Mesuda, od Ibn Abasa, od Ibn Musejiba, Ibn Džubeira i El Hasana. Također, e, jedan od dokaza za prolazak kroz mesđid jeste i onaj ajet kojeg smo citirali, illa abiri sabilin, osim da prolazite. I hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome se kaže da je rekao Ajši radijallahu anha ti mi donesi prostirku iz mesdžida. Pa je ona rekla ja sam u hajzu pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao tvoj hajz nije u tvojoj ruci. Prenosi ga Imam Muslim. Također od Džabira radijallahu anhu prenosi se da je govorio neko bi od nas to jeste od ashaba prolazio kroz mesdžid kao džunup kao džunup i naravno nisu bili prekoreni ta gdje nam bio džunup pa bi uzeo jedne posude to jeste uzimajući vodu iz jedne posude i da to ne utječe na čistoću vode to jest da vodi ne oduzima njenu čistoću nego voda ostaje čista kao što i jeste isto tako ukoliko džunup stavi ruku za kupanje, to ne oduzima toj vodi njenu čistoću, to jeste čišćenje, jer je i dalje voda i čista i čisteća. Vodim, iz hadisa zaključujemo da je dozvoljeno da se supružnici gledaju, to jeste da vide jedno drugo dok su razhadisa, subhanahu wa ta'ala, navodi u suri Al-Ma'arij, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ illa ala ezvađihim au ma meleket imanuhum fa innahum gajru melumin. I oni koji čuvaju svoja stidna mjesta osim od svojih supružnika ili od onih koji su u njihovom posjedu i takvi neće biti prekoreni. Takvi neće biti prekoreni. Zatim vidimo iz hadisa također da je pohvalno da se štedi na vodi prilikom i abdesta i prilikom gusula. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se kupao zajedno sa Ajšom radijallahu anha iz jedne posude, uzimajući vodu iz jedne posude. Također u jednoj od predavlja kod imama al Buharija navodi se tumačenje ovoga inače voda. Znači nije to posuda koja je namijenjena posebno kao što je lavor u današnjem smislu ili kao što je banjica što nazivaju i tako dalje. I kažu učenjaci da je ta posuda bila od saani, dva saa, to jeste osam pregršta vode. Ili tri saa, a to je dvanest pregršta vode. Dvanest pregršta vode. I ovo je pravac velike većine islamskih učenjaka. Zatim iz hadisa zaključujemo kako se treba obhoditi lijepo prema svojim suprugama, jer vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je to učinio. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima davao pravo učešća u svim svojim okolnostima, u svim svojim djelima, pa između ostaloga i u samom kupanju, kako bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučio i kako bi također omekšao srca svojih žena kako bi ih privolio, kako bi bio prijazan prema njemu, a i one prema njemu. Zatim vidimo ovdje također ono što smo prošli put spominjali, a to je vrijednost supruga vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. A posebno one koja se naziva Siddiqa bintu Siddiq, Aisha radijallahu anha, to jeste istinoljubiva kćerka istinoljubivoga koliko su samo supruge to jeste majke vjernika supruge Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nama prenijele dobra koliko su nama prenijele predaja koliko su samo prenijele te intime koja je bila vezana za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i opisujući tu intimu oni su nama ili one su nama prenijele i propise propise koji su veoma važni između njih jeste i propis intime vezano za gusl, odnosno također i za poslaniku sallallahu alaihi wasallam, odnos prema njegovim ženama u intimnim stvarima. Dolazimo do sljedećeg hadisa, to je zadnji hadis večeras, 107. hadis, od Ebu Hureyre radijallahu anhu, u kome se kaže, kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inne tahte kulli ša'aretin dženabeten, فاغسلوا wa وانقوا البشر navodi ga Ebu Davud i i kažu da je slab a također prenosi se ovaj hadis i kod Ahmeda od Ajše radijallahu anha i također u ovoj predaj kod imama Ahmeda postoji jedan prenosilac koji je nepoznan što znači da je hadis također daif odnosno da je slab međutim pored slabosti ovoga hadisa mogu se uzeti neki propisi koji su opće važeći i koji se također e, mogu naći u drugim predajama tako da se ovaj hadis nekosi sa predajama koji su vjerodostojne. Spomenut nekoliko tih propisa, a to je da je obaveza da se okupamo od džnupluka i također postoji ovdje potvrda toga, potvrda toga, na koji način, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se dobro operemo, da dobro očistimo svoju kožu, da dobro očistimo e, svoju glavu, to jeste svoju kosu da dobro natopimo i to je potvrda kupanja od džunupluka. Zato što ukoliko čovjek ima veliki hades, to jeste ukoliko je stanje džunupluka, njegov namaz neće biti važeći, ali drugi ibadeti koji su ovisni o taharetu. Zatim, zaključujemo iz hadisa da je obaveza oprati cijelo tijelo. Cijelo tijelo i cijelu površinu tijela, zato što neće to čišćenje biti važeće, neće biti potpuno ukoliko se dio tijela ostavi neopranim, odnosno ukoliko voda ne dođe do tog dijela tijela pa makar se radilo i o malom dijelu tijela. Zatim, također, kada je čovjek uživao, kada je osjetio slast spolnog odnosa, taj spolni odnos i njegova slast su došli do čitavog tijela. I čitavo tijelo je e, bilo usmjereno na tu strast. E, isto tako, voda, nakon te strasti i nakon spolnog odnosa, treba da dođe do svih dijelova tijela, kao što je i strast bila došla do svih dijelova tijela. Isto tako ovdje komentator ovoga hadisa navodi da kada se bičuje onaj koji je činio blud, bičuje se iz razloga što je strast došla do njegovog, njegovog tijela na nedozvoljen način, pa onda cijelo tijelo osjeti, osjeti također tu bolno. A ovdje u ovom slučaju kada se strast izljeva na halal, odnosno dozvoljen način, onda se kupamo i kada je strast obuhvatila čitavo tijelo, potrebno je također poslije te strasti i da voda e, obuhvati čitavo tijelo kako bi izašli iz stanja velikog hadesa, odnosno džunupluka. Zatim u ovome hadisu je još jedan dokaz, a to je da se propisi vežu za njihove razloge. Propisi se vežu za njihove razloge. A to je da je džunupluk razlog ili produkt izlaska sulale. A sulale u arapskom označava nešto što izlazi iz jedne cijeline. Sulale označava u arapskom jeziku nešto što izlaze iz čitave cijeline i njenih dijelova. Čitave cijeline i njenih dijelova. E isto tako, sperma čovjeka izlazi iz svih dijelova čovjekovoga tijela. Onda je potrebno da se okupa i da se opere čitavo tijelo, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže thumme ja'ale neslehu min sulaleti min ma'im mahin a zatim je on njegovo potomstvo načinio od sulale to jeste od materije koja se uzima kažu mufesiri i komentatori ovih riječi to jeste sulala materije koja dolazi iz čita tijela sperma dolazi iz čitavog tijela formira se iz čitavog tijela iz vode koja nije ništa značila iz vode, znači koja je bila zanemarljiva kada se gleda, ali kasnije iz te vode nastaje odraslo biće, odnosno čovjek. Znači zato je potrebno kada je čovjek došao u stanje džunupluka, zato je potrebno da poslije džunupluka, nakon što je džunupluk obuhvatio, da okupa svoje tijelo u potpunosti. Zatim iz hadisa shvatamo da je također obaveza da se natopi korijen kose i da voda dođe do kože na svim dijelovima tijela pa između ostaloga i ispod kose da dođe do korijena kose zatim obaveza čišćenja i ispiranja kože kako bi voda došla u potpunosti do kože a također to nam ukazuje da je pohvalno to učiniti i sa preostalim dijelovima tijela. Kako bi se uvjerili da je voda došla do svakog dijela tijela. Kako bi se uvjerili da je voda došla do svakog dijela tijela. Zatim, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u ome hadisu, in tahte kulli ša'aretin dženabeten. Ispod svake dlake nalazi se džunupluk. Ovo se može protumačiti u smislu vanštine, to jeste prema vanštini ovoga hadisa, znači da je džunupluk ispod svake dlake. Da se ispod svake dlake nalazi mali dio, mali dio e, toga džunupluka. I ne, e, neophodno je da bi se odstranio taj džunupluk, da voda dođe i do tog najmanjeg džunupluka dijela, pa makar to bilo ispod dlake. A također, e, možda se pod ovim misli da poslanik sallallahu wa sallam ovdje malo hiperboliše, odnosno uvećava stvar kako bi se ljudi što bolje očistili i kako bi uložili maksimalan trud pri svome čišćenju od džumnupluka. To je jedan vid znači posticaja i posebne posvete i e, posebne zanimacije i posebnog interesovanja za ovim propisom, to jeste kupanjem od džunupluka. Također, učenjaci islama kažu potrebno je onome koji se kupa od velikoga hadesa, to jeste od džunupluka, da bude uvjeren i da se uvjeri da je voda stigla do svih dijelova njegovog tijela pa će bez ikakve vesvesi, to se podrazumijeva, neće to uzimati šeitansko prišaptavanje. Ali otprilike je da bude siguran da je voda došla do korijena njegove kose, da je došla do svih dijelova e, njegovih manjih organa, kao što je na primjer uho, da je voda u potpunosti obuhvatila uho, da je oprano uho, ili bar ova početna unutrašnjost uha, zatim da je opran dio ispod njegove brade, zatim ispod pazuha, zatim da je opran također i pupak, da je oprano mjesto, da je oprano mjesto znači stidno mjesto u potpunosti, također mjesto gdje se dodiruju butine i unutrašnjost koljena, to jeste koljena sa zada, jer i to zna ostati nekada suho prilikom kupanja. I kažu učenjaci وَيَكْفِ ذَنُّ فِي الْإِسْبَاغ Ukoliko čovjek ima preovladavajuće mišljenje da se u potpunosti okupao i da je sve natopljeno vodom, to je dovoljno. Da ima preovladavajuće mišljenje, to jeste neće se odavati vesvesama i neće se odavati sumnjama, tako da se povede za šeitanom i da ga šeitan odvrati od ibadeta. Pa sa ovim smo završili poglavlje koji govori o džunopluku, propisima i stanjima džunupa, a sljedeći put, inša Allahu ta'ala, govorimo nešto više o tejemumu, odnosno odpočinjemo poglavlje koje govori o tejemumu. Wa akhiru davana, an rabbil alamin, wa sallallahu ala rasulna Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi ajmanu. بسم الله الرحمن الرحيم دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم أناشيد أدعوك أدعوك, أدعوك